Axırıncı bu bayram namazında bu ixtilaf düşür cəmasın arasında. Bu bayram. Axırıncı deyəndə bizdə hər il düşür də bu. Bu dəfə lap şübhə belə bir olub ki, düşmür. Hə, bu dəfə lap belə şübhə. Hətta Abbaqır açıq olanda bu var. Yox idi belə. Abbaqır açıq olanda, məscid açıq olanda düz də eşitdim, düzdür sən qardaşlar hətta bir tələbə dedi ki, bu il olan əvvəlkilərdən çox fərqləndi. Təbii ki, qardaşlar, bu e, e bəzi insanlar bunu cahilliklərindən e, eləyə bilərlər. Bəzi insanlar bunu bilməməzliklə. Bəzi insanlar da çaşa bilərlər. Biri belə deyir, ortada qalar. İndi tutaq ki, hansı məscidə gedirsə, orana edər. Adətən belədir də, tutaq ki, filan məscidə gedən orana edir, filan məscidə gedən orana. Heç baxmır. Rəy, dəlil, baxmır. Və bəziləri də ki, bu şeylərdən istifadə edir və belələri çoxdur. Hətta bunu ortada olan avam cəmaat bilməsə də. Bəzilərinə görə, yəni bu xüsusi fürsətdir. Və belə deyək də, ildə 2 dəfə xüsusi bayramdır. Ramazan girəndə bir də çıxanda bu xüsusi iki dənə bayramdır bəzilərinə görə fürsətdir cəmaatı bölmək üçün. Bu təbii ki, eyibdir. Düzgün deyil. Abi o rəvayətdir bu hədis. Yox, axı bu məsələdə ümumiyyətlə ehtiyac yoxdur dəlil. Yəni alimlərin barədə var, rəyləri var ki, bəzi alimlər deyiblər ki, hərə öz bölgəsi ilə getməlidir. Bəzi alimlər deyiblər ki, yox, bir yerdə ay görüldü, hamı ora tabe olmalı. Məsələn, Şafi məzhəbində məşhur olan, məruf olan budur ki, hərə öz bölgəsi ilə gedir. Ona görə İmam Nəvəvi də Müslimin şərhində bunu gətirir. Qureybin İbn Abbasdan rəvayətini nəql edəndə bu cür gətirir ki, bu hədis dəlildir ki, hərə öz bölgəsi ilə gedir və bu bölgə gördüyü ay ilə o bölgəni məcbur edə bilməz ki, mənə tabe olasan bu formada. Amma məsələ bundadır ki, burada uca başqa suallar çıxır. Çünki bu bayram məsələləri, bu Ramazan məsələləri fərdi məsələlər deyil. Yəni şəriətdə bəzi məsələlər var ki, ibadətlər iki növ, iki hissəyə bölünür. Bir var mütəaddi, bir var qeyr-mütəaddi. Təsirli, təsirsiz. Ərəbcə belədir. Bizim dilə münasib tərcümə eləsək, fərdi bir də ictimai. Və belə. Məsələn, mənim gündəlik qıldığım namaz, Ramazanda e, tutaq ki, hər hansı bir etdiyim ibadət, oxuduğum Quran, verdiyim zəkat, həccin və s. bunlar fərdi ibadətin deməli. Amma elə ibadətlər var ki, bu istismaidir. Yəni, başqalarına da təsir edir. Ta ki, cihad. Məsələn, mən deyim ki, necə istəyim, nə gəldi ağlıma eləyim, yox, belə deyil. Sənin nəsə səhv hərəkət, hərəkətlə görə, yəni mən bugün bir səhv hərəkət edib, cihad adı altında, sonra da millət qırılsın və sonra da ağız dolusu deyim ki, cihaddır da, döyüşdə qırılma da olar, itki də olar. Yox, sən səbəb oldun axı. Bu ictimai şeydir. Və bəzi ibadətlər var belədir. Onlardan da biri nədir? Və bu Ramazan, oruc, həmçinin e, niyə görə oruc? Çünki ayın girib girməməsi məsələsinə görə deyirəm. Çünki ay sənin şəxsi cibində kalendarın, mənim şəxsi kalendarım olmur ki, bu ümumidir. Həmçinin bayram, cəmaat bir yerə yığılır, cümə. Bunlar hamısı ictimai olan ibadət formalardır. O fiqhdə də belə gedir ha, ibadətlər iki hissəyə bölünür. Bu məsələlər ictimai ibadət formaları o birisindən fərqlənir. Çox fərqlənir. Ona görə bu məsələdə alimlər cəmaatçılığa fikir verirlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-cəmaatu rəhmə və firqatu əzab." Cəmaat rəhmətdir, ayrılıq isə əzab. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim İslam kim cəmaatdan bir qarış ayrılsa, İslam boyunbağını öz boynundan çıxarmış olur. Və o halı ilə ölsə, cahiliyə meyti kimi, cahiliyə ölüsü kimi ölmüş olar. Cəmahatdan bir qarış ayrılmaq. Aydındır? Hətta fərz eləyək ki, belə fərz eləyək. Mən çıxmışam binanın üstünə, öz gözümlə görmüşəm ki, ay görülüb. Yəni, sabah bizdə Ramazan girdi. Və ya Sava bizdə tutaq ki, bayramdır. Öz gözümlə görmüşəm və mənə də birlikdə 5 nəfər görüb. Yəni bizə başqa nəsə dəlil lazımdır? Xeyr. Yəni öz gözünlə görmüsən də, düzdürmü? Hə? Amma yaşadığın yerdə dövlət, tutaq ki, cəmaət, toplum, cəmiyyət necə adlandıraq, adlandıraq, necə istəyirsə, elan edib, təyin edib ki, sabah yox o bürkün. Bu sual Şeyhülislama verilir. İbn-i Teymiyyə rəhməhullaha. İnsan o halda nə etməlidir? Subhanallah. Yəni, öz gözü ilə gördüyünə etibar etməlidir, yoxsa cəmaata tabi olmalıdır. Əx, bu sualdan o yanısı var? Yox. Bizdə kalendar davası, ay, yox. Sual belədir ki, insan öz gözü ilə gördüyünə etibar etməlidir, yoxsa cəmaata tabi olmalıdır. Şeyhülislam deyir ki, Quran və sünnənin dəlilləri bizə bunu göstərir ki, insan öz gördüyünə etibar etmir, cəmaata tabi olur. Burada cəmat parçalanır. Aydındır. Necə? Cəmat parçalanır, baxın. Yəni, yəni iki cəmaat olur da. Cəmaat deyir. Yox, yox, cəmaat, cəmaat, yox, cəmaat. Yox, yox, cəmaat, cəmaat kimdir burada? Cəmaat deyəndə burada birincisi, burada iki məsələ var. Əgər bu, əgər bu, ə, belə deyim də, <coughs> e, məsələn, məsələdən söhbət gedirsə bizim ölkədə, cəmaat deyəndə burada iki şey nəzərdə tutulur. Birincisi, tək sən sələfi cəmaatı nəzərə alma. Burada bu nəzərə alınmır. Yaşadığın yerdə ümumi cəmiyyət. Bu bir. Və ikincisi, hətta məsələni biraz da dar çərçivəyə salıb sələfi cəmaatsan. Bizdə Azərbaycanda məruf olan, bilinən sələfi cəmaat kimdir? Kimlərdir? Kobud şəkildə desək, Abbaqırın cəmaatı. Bunu cahil də bilir. Hə? Rafisi belə sən vahabilər kimi deyəcək Abbaqırda olanlar. Abbaqırın cəmaatı. Onlar bu cür deyirlər. Bu cür deyirlər. İndi fikir ver. Fikir ver. Məlum olan budur. İndi bu cəmaatdan kim ki ayrılıbsa, biz də bilirsiniz necədir vəsiyyət. Tutaq ki, <coughs> bugün bu cəmaatdadır və hər şeyinə görə o cəmaata borcludur. Nə məsələn öyrənmişsə, o məsciddə öyrənib, ya o cəmaatdan öyrənib. Və məsələn, ola bilər nədənsə inciyib, kimdəsə nəyisə xəta görüb. Sən xəta görə bilərsən kimdəsə. Amma sən o xətanı bəyan edə bilərsən, ona nəsihət edə bilərsən, o səhvdə ola ola. Bizdə indi qayda olub, kimsə incisə, kimsə nə, kimdəsə nəsə xəta görsə, qayda budur. Mütləq səhvdən, cəmaatdan ayrılmalıdır. O işi hizbçilikdir, partiyalaşmadır. Gedib hər öz məhəlləsində bir qrup əmələ gəlir və sonra deyir mən cəmaatam. Yox qardaş, Azərbaycanda bir tək cəmaat var. Sələfi cəmaat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Kobud şəkildə Əbbakırın cəmaatı. Kim o cəmaatdan ayrılıbsa, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisin hökmünə girir. Kim cəmaatdan ayrılsa, İslam boyunbağını boynundan çıxarmış olur. Və bu hizibçilikdir. Bunun başqa adı yoxdur. Bu gün Azərbaycanda elm tələb edənlər, elm tələbələr iki hissəyə bölünür. Bir qismi dəvət barədə düşünür, bir qismi dəvətçilər barədə düşünür. Bəs salam. Budur, başqa bir şey yoxdur bizdə. Yəni o qism ki, dəvətçilər barədə düşünür ha. Onların indiyənəcən dəvət üçün nəsə etdiklərini görmüsən? Heç nə. Hətta bir broşurka qədər. Heç nəyləri yoxdur. Bir tərəfdən qalxır deyir ki, çox qəribə bir səhnə var, ziddiyyət. Bir gün qayıdır deyir ki, Azərbaycan cəmaatına hüccət çatıb. Niyə? 15 il, 20 ildir e, deməli, Dəvət gedir. 15 ildir, 20 ildir dəvət gedir. Amma bir tərəfdən də yox, əstəğfirullah. Bir tərəfdən deyir ki, Azərbaycanda 15 ildir, 20 ildir dəvət getməyib. Və dəvətçilərə tən edirlər ki, Azərbaycanda nə dəvət eləmisiniz, nə dəvət aparmısınız və s. Yəni ki, 15 ildə nə eləmisiniz? Bir tərəfdən cahiliyə üzr məsələsi gələn kimi o saat hüccət gətirirlər ki, Azərbaycanda 15 ildir dəvət gedir bəyənmədiyin dəvətçilərin bəyənmədiyin dəvətini hüccət sayır. Sənə görə hüccət deyil, dəvət gəlməyib axı. Təlbisə bax, şeytan necə oynayır. İpi versən, ziddiyyət. Yəni, sən bir tərəfdən deyirsən ki, Azərbaycanda 15 ildir dəvət getməyib. Sənə hardasa sərf edəndə bu dəvət, onda deyirsən ki, 15 ildir dəvət gedib. Bəyənmədiyi dəvəti, hə? Hansı ki, bəyənmədiyi dəvətçilərin əli ilə olub da, hüccət gətirir bu məsələdə. Və bu da axı bizdə fərq. Ona görə o cəmaat deyəndə o deyil, demək deyil ki, kimsə cəmaatdan ayrılıb gedib özü üçün məhləsində bir partiya qurubsa, hizbçilik edirsə, yox, yox, axı, a, say, o önəmli deyil. İmam Əhmədin dövründə say hesabı ilə hamısı Quran məxluqdur rəyinin ətrafında toplanmışdılar. İmam Əhməd ətrafında 5-6 nəfərlə tək qalmışdı. İndi deyək ki, onlar cəmaat deyildi. İbn Məsuddan gəlir axı. Cəmaat o deyil ki, say çoxluğu olan. Cəmaat odur ki, haqq üzərində olasan, hətta sən tək olsan belə. Azərbaycanda məruf olan bir dənə sələfi cəmaat var idi. İndi o cəmaatı sən parçalamısan, gecə oğrusu kimi gəlib oğurlamısan, hə? Oradan buradan bölmüsən və gedib özün üçün nəsə qurmusan və deyirsən mən cəmaatam, bundan söhbət getmir. Yəni kör kör gör gör hər şey ortadadır. <coughs> yəni belə deyək də 10 il bundan qabaq sən deyirsənsə ki mən cəmaatam harda idi? Hansı ki, Abbaqır açıq olanda danışmırdılar. Bağlanandan sonra dilləri açıl açılanlar oldu. Onlara deyirik ki, məscid açıq olanda niyə danışmırdınız? Sulla. Tövhiddən danışırdım, tövhidin şərtlərindən biri də yəqinlik idi. Sən yəqin idin, niyə baş olan? Hətta biri Qaraçuxurda mən bir üzvə dəstəyəndə bir qayıtlı, qayıtlı deyir ki, hətta onlardan biri üzmə deyir. Deyirsən, deyir, filan mövzudan deyir, niyə dərs keçmirsiniz? Şeyx Muhammed ibn Abdullahabın filan kitabından niyə dərs keçmirsiniz? Deyir, filan mövzudan niyə e, kitab tərcümə eləmirsiniz? Filan şeydən niyə eləmirsiniz? Filan şeydən qutarandan sonra bir dənə dedim ki, sən niyə eləmirsən? Fikir versən, özü də bilmədən etiraf eləyir ki, dəvəti 60 xısın üzərimizə. Cavabın deyil mənə oldu. Cavab oldu ki, bizim dəvətə vaxtımız yoxdur, biz sinə məşğuluq. Heç olmasa bu mənə üzmə demə. Üzmə demə bunu. Üzmə deyir. Özləri də dəvəti atıblar bizim üstümüzə. Deyir ki, filan kitabda niyə dərs keçmirlər? Niyə filan kitabı tərcümə eləmirlər? Miskin insan bilmir ki, çünki bilsən, niyə bilmir? Çünki insan dəvətçi deyil axı, dəvətdə əziyyəti görmüyor. Yəni, vallahi, bir dənə kitabın tərcüməsi, onun tutaq ki, dini qurumlardan icazəsi, onun çatdırı edə, bu görmüyor bax insan. Bu əziyyəti çəkməyib. Hardan bilsin bu adam? Məsələn, qardaş Tovhid barədə bir kitab yazıb, dini qurumların qapısına bəlkə də 50 dəfə gedmişdi ki, o kitabın icazəsini almağa can. Axırda aldı. Sən bu əziyyəti görməmisən axı, sən bu əziyyəti çəkməmisən. Ona görə rahat oturur, sağında çay, solunda kofe, danışır. Niyə filan kitabı tərcümə eləməmsiniz? Niyə filan şeyi eləməmsiniz? Çox qəribə haldır axı. Məsələn, misal üçün deyim, məruf mövzulardır. Mən bu mövzuları girmək istəmirəm. Heç fikrim də yoxdur. Fəqət bu mövzuları ona görə toxumuram ki, bu məsələyə misal gətirmək üçün. Dəvət məsələsinə. <coughs> Deməli, bizdə bu dəqiqə belə bir fikir formalaşıb ki, belə bir fikir bəziləri tərəfindən formalaşdırılıb ki, güya Azərbaycanda ə, e, tutaq ki, <coughs> namaz qılmayan kafir deyil rəyi ilə dəvət başlayıb və bu dəvət xətalıdır. Azərbaycandakı cəmaatın əksəriyyəti namaz qılmırsa, bura elə dəvətə başlamaq hikmətsizlikdir. Elə bil ki, dəvətdə pay var. Yəni dəvətdə praktikası var. Özü təyin edib hansı hikmətdən də hansı yox. Əksinə, bu adam fəhmi çatmıyor. Əksinə hikmətdəndir ki, burayda olasan. Dəlil nədir? Səmərəsi. Bugün burada olanlar hansı dəvətin nəticəsində ibadətdədir? Burada olanlar demirəm. Bu gün o dəvəti və o dəvətçiləri bəyənməyən özü bəyənmədiyi dəvətin sayəsində ibadətdədir. Belə deyək də, tutaq ki, Azərbaycanda dəvət namaz qılmayan kafir deyil, cahillik, şirkdə, küfürdə, üzürdü, rəy ilə başladı. Nəticə nə oldu? Nəticə oldu ki, mən və sən namaza gəldik. Bunlar elə bir fikir formalaşdırıblar ki, güya demək ki, və ya bu rəydə olmaq ki, və ya bu rəy üzərində dəvət aparmaq ki, namaz qılmayan kafir deyil, yəni namaz qılmayanların qoltuğun altına balış qoyursan, başların altına rahatlıq verirsən. Və bu rəydə olmaq ki, şirkdə cahillik üzürdür, sən onlara rahatlıq verirsən. Bu batildir. Kim belə rəydədir və bel, haçan belə bir dəvət gedib? Haçan namaz qılmayana deyilib ki, namaz qılma, işində ol, Və haçan deyilib ki, maşallah şirkət edirsən, sən cahilsən, sənin üçün üzüldür. Harda deyilib? Əksinə, əksinə fikir ver, fikir ver. Bir tərəf, baxın, bir tərəf deyir ki, namaz qılmayan kafirdir. Cahillik də üzr deyil. Bir tərəf deyir ki, namaz qılmayan kafir deyil, cahillik də üzrdür. Üzr ola bilər, üzr olan halları var və s. Hansı ki sən deyirsən ha bu tərəf dəvətçilər səhlənkar olublar bu rəylərlə, cəmaata rahatlıq veriblər. Əksinədir. Reallıqda, praktikada əksinədir. Yəni nə, nəyi deyək? Bu gün Azərbaycanda bu saatın, yəni indiki anacan namaz qılmayan cahilləri namaza dəvət edən hansı qrupdur? Namaz qılmayanı kafir görənlər, kafir görməyənlər. Görməyənlər. görməyənlər. Yəni namaz barədə Nə qədər kitablar tərcümə edilib, nə qədər broşurlar çıxıb, bukletlər, risalələr, nə qədər dərslər, sırf namaza dəvət barədə. Yəni, Abbaqırın dövründən ta bu yanacan. Nə qədər? Bunu kimlər edib? Namaz qılmayanı kafir görməyənlər. Daha pirə gedənlərin əleyhinə olan dərsləri, kitabları demirəm. Da dəvətimiz bunun üzərindədir. Bunu kim edib? Cahilliyi üzr görənlər. Əksinə sən deyən əksi deyə təmiz. Sən namaz qılmayanı kafir görə-görə və cahilliyi üzr görməyə-görməyə nə namaz qılmayanları namaza dəvət etdin, nə də pirə gedənləri oradan çəkindirdin. Nə elədin? Dəvətçilərlə savaşdın. Özünü bədbəxt elədin bir də sənə tabe olanları. Nəs. Bax axı bu şeytanın təlbisidir. Sən yəni bax axı bu dediklərim Allah üçün. Bu dediklərimdə yəni reallıqdan kənar bir şey var? Yox. Ham bunu görür də, düzdürmü? Buna ehtiyac yoxdur ki, gedib buxardan açıb oxuyasan. Bunu biz yaşayırıq. Yəni bunu görməyən kördür. Burada artıq başqa şeylər var axı. Yəni də deyirəm, bir qism dəvət üçün çalışır, bir qism dəvətçilər üçün çalışır. Və salam. Ona görə o cemaat deyəndə məlumdur cemaat kimdir? Cemaat hardadır? Hizbçilik hardadır? Bu gün kimsə gəlir Misirə elm tələb etməyə, nə niyyətlə? Niyyətə bax gəlirəm və özümlə gətirirəm və sabah 3 ildən, 4 ildən, 5 ildən sonra Azərbaycanda Mədinə tələbələrinin müqabilində alternativ Misir tələbələri. Niyyətə bax. İndidən hələ ərəb dilini bilmir. Uje niyyəti bu cür qoyub təməli. Sən bundan nə gözləyirsən? Nə? O türklərdə bir söz var, ön yarğı. Bu uje indidən belə baxır hər şeyə. Bu oxuduğun da səhv başa düşəcək. Belə deyim. Niyə? Var, niyə pis gündən? Söz deyilir o gün ki, bu ki, azlıq çoxluğa tabidir. Bizdə el sözüdür, şəriətdə yox. Dedim, o oradan gəldi. Sən bu dəlilini gətirir. Onda İmam Əhməd tabi olar da, Quran məxluqdur əyinə. Az qalmır. Qardaş, bizdə belə bir şey var, yəni biz fərq qoymuruq da. Biz bu cəmaatla da namaz qılırıq. Gedəndə ora, o məsciddə də, bizim cəmaat da, orada, burada. Yəni o məsciddə ayın 8-i qılınıb, bu məsciddə 9-u qılınıb. Biz çünki hər bayram namazlarıdır, elə vaxt olur cümə namazlarında həmin o məscidə gedirik. Ona görə də bayram namazının o məsciddə 8-i qıldığına görə gedib qoşulduq onlara biz. 9-u da burada qılındı. Yəni biz buna görə o bir günə görə qəzaz eləməliyik, yoxsa Yox, yox. Yəni 29 günümüz tamamdır da bizim əlhəmdülillah. Qaza yox, qaza yox, amma ki e, düzgün deyil o formada ölçmək mümkün deyil. Yəni yaxşı olar ki, hamı eyni vaxtda qoysun. İndi oldu da bir qismi belə qoydu, bir qismi belə çıxdı. Fəqət məsələ ondadır ki, <clears throat> biraz yəni hətta səmiyyət, yəni səmiyyətinə inandığın adamların səmiyyətini bəzən allanırsan. Görürsən ki, zahirən üsvə gülür, sənə qardaş kimidir və sonra qrafda baxırsan ki, nə məsələlər var. Çünki bu gün mən açıq deyirəm sizə, bu gün xüsusi dəstələr çıxıb, xüsusi dəstələr var. Deyir ki, mən təkfirçi deyiləm, zahir, zahirən belə özünü göstərir, halbuki təkfirçidir ya. Təkfirçinin dörd dənə əli olmur ki. Fikirdir, o fikirdəsən qutardı. Və özdəki bizim kimi yerdə, üzrüm, Saudiya kimi yerdə seçilməyə bilir. Saudiya mühitində rahatdır namaz qılmayanı kafir demək. Azərbaycanda çox rahatdır, seçilir. Çünki məsələ mən o qədər adamlar tanıyıram ki, bax bu gün hələ Misirdə olanda da xəbər tutdum, gəldim də gördüm. Kalbasa Saska məsələsi ilə başlayan söhbətin indi axırı Suriyadan gəlir sorağı. Aydındır? Ya başqa məsələlərdən gəlir. Artıq alimlərə dil uzatmaya can gedib çatır. Və bu məsələlər kiçik məsələlərdən başlayır. Və mən sizə deyim ki, bu gün dünyada nə qədər ölkələr olub, hətta Özbəkistanda, Özbəkistan tələbələr Misirdə doludur. Nə qədər ölkələrdə olub, sələfi dəvətin ən pik nöqtəsində dəvəti kalbasa saskana darmadağın. Darmadağın. Fikir versən axı. Darmadağın deyiblər dəvəti. Adi bir ət məsələsinə görə. Biz buna adi bir məsələ deyirik. Məsələ bunu ilə məhdudlaşsaydı. Məsələ bunda deyil axı. Gör o məsələ nələrə gətirib çıxaracaq sonra. Bir nəfər görmüsən bu məsələni götürüb bunda da dursun və hədd aşmasın. Yox ki, belə bir adam. Ona görə Bu gün bəzi qruplar çıxıb, müəyyən qruplar və hətta başlarında duranların da bir çoxundan xəbərim var. Onlar bu dəqiqə belə bir politika gedir də siyasət. Deyirlər ki, ə, e, siz əxlaqlı olun, əxlaqla davranın, onlarla səmimi olun, ünsiyyət qurun və s. Yəni alladıcı, alladın onları. Yəni sözündən belə çıxır. Və öz fikirlərinizi, öz fikirlərinizi amma yeridir. Amma əxlaqla və qardaş dedi ki, maşallah o məni əxlaqla davranır, gözəl qardaşdır, amma allanır. Bu gün belə bir qruplar var, xüsusi qrup. Niyə görə? Axı niyə görə? Çünki bugünkülər öz özlərindən əvvəlkilərdən ibrət alıblar. O tülküdən soruşurlar ki, bu bölgünü hardan öyrəndin? Deyir, gözü çıxmış qardaşımdan. Bu misal var ha. Həmin şeydir. Əvvəlki gözü çıxmış qardaşından öyrənib. Axı özünüz baxın da qardaş. İndiyənəcən bu dəvət boyunca 15 ildə o fikirdə nə qədər adamlar gəldi, getdi. Nə at çəkmək istəmirəm. Gəldi Əli, getdi Əli, gəldi Vəli, getdi Vəli. Hamı onlar heç dəvətdə bir iz də buraxmadılar. Amma o dəvətçilərə bax, dəvətin başından bu yana. İndi də hələ həmin dəvətçilərdir, indi də həmin meydan. Amma hər il ya 2 ildən bir yeni bir adam çıxır. Bir temanı, qəribə bir temanı. Biri Cənəbiyyənə, biri Darül İslamdır bu, Darül Küfürdür bura. Darül Küfürdə cənazə qılınmaz. Bu özündən bir bidət çıxarıb. Heç cələbiyyənə, cələbiyyənə gəzmək heç sünnə deyil. Cələbiyyənin hökmü nədir bilirsiniz? Cələbi geyməyin hökmü. Heç ərəbin adətidir. Heç sünnə deyil. Onların milli geyimi. Sünnə deyil. Biri buradan bir bidət çıxarıb, biri o tərəfdən bir bidət çıxarıb ki, şey, e, bir ara bizdə 2-3 il bundan qabaq dəhşət bu fikir yayılmışdı, dəhşət. İndi bilmirəm nə yerdədir, amma 2-3 il bundan qabaq ən dəbdə olan mövzu idi. Azərbaycan darül küfürdür və darül küfürdə e, e, cümə qılınmaz. Bir nəfər var idi, o gətirmişdi bu fikri. Sonra da qabağına qoyduq ki, bunların Siz nə danışırsan? Ləcnətü daimən böyük alimlər heyətinin fətvası var ki, kim bunu desə, kim bunu etsə, bidətçidir, bidətdir bu. Şəriətdə əsli olmayan. Çünki Çindən sual verirlər Saudiyadakı ləcnətü daiməyə. Böyük Adilər Heyətinə. Çində ki, ittifaqla darül küfürdür. Hə, buranı tutaq ki, ixtilaf eləsən, orada yeri yoxdur. E, dinləyə yoxdur. Hə. Və e, oradakı müsəlmanlar. <coughs> Yox, bilirəm, yəni hə. mən Çin cəmaatında mənəcəm. Deyirlər ki, biz deyir, Çində yaşayırıq, darül küfürdə. Ləznəyə belə bir sual gəlir. <coughs> Fatavasında da var. <coughs> Və burada müsəlmanlar üç hissəyə bölünür. Birinci qismi ümumiyyətlə darül küfür deyib cüməni tərk ediblər. İkinci qismi cümə qılırlar və cümədən sonra zöhr namazını qılırlar. Üçüncü qismi də e, cüməni qılırlar və buna kifayətlənirlər. Üç dənə hal. Bir Cavab da... Üç qılınır. Bir qismi də ümumiyyətlə cüməni tərk edib ki, e, darul küfürdə cümə qılınması. Necə ki, bizdə 2-3 il bundan qabaq ən aktual mövzu idi. Nə qədər adamlar tərkləmişdilər nə qədər adamlar tərkləmiş, e, e, estağfurullah, cümə namazından tərklətdirmişdilər, ayırmışdılar. Və cavab da belə gəlir ki, yer üzünün hər yerində Darül İslam olsun və Darül Küfr fərq etməz. Cümə namazını qılmaq hər bir müsəlman kişinin balir, yəni buluq yaşına çatmış kişinin üzərinə fərzdir. Və sonra əlavə durub zöhr qılmaq da bidədir. Cüməvi qılırsan və salam. Sən neynədin? Özünü bədbəxt elədin, qoyduq bir yana. Bəs bu yüzlərlə adamın Yəni, yükünü necə daşıyacaqsan? Sən fətva verdi və həmin adamdan soruşulur ki, dəlil nədir? Bir dəfə özümlə olub o dəstədən biri ilə Sırfanski cüməni tərk edənlər söhbət edirik biləcərdə. Hə. Deyirəm, bax, sənin dəlilin nədir? E, dəlli qoy qırağa, dəlli qoy qırağa. Ümumiyyətlə, alimlərdən kim deyib ki, darul küfürdə cümə namazı qılınmaz? Yəni, cümə namazının şərtləri var da cümə namazının şərtləri var, xutbənin özünün şərtləri var. Harda gəlib ki, hansı fi, Hənəfi, Şafi, Məlik, Ənbəli, hansı kitabda gəlib ki, Darül Küfrdə cümə qılınmaz. Mənə qadir deyir ki, hə, mən pas. Elə futbol oynayır, pas. 4 ildir cüməni tərk edib buna görə. Deyir mən pas. O ki, bir mövzu var idi, istirdik başqa mövzuya keçək. Hə deyir sonra baxaram mən deyir pas belə. Elə bil ki, yəni adi bir şeydir. Hə, dəlil tapmadı. Neyə nəvəsi, nəyə gətirib çıxartmaq istəyirsiniz? Axı, dür, məsələn, sufli nədir? Süleymançılar, nurçular, nakşibəndilər, hizmət cəmatı çıxıb gülənçilər, Fətullah, nə bilim, rafisilər, Quranilər oradan. İndi bir-bir sual verir, məqsəd nədir? Bunlar da hizbçi oradan, nə bilim, həddadi buradan, təkvirçi oradan, Nə bilim filan burdandır. Yəni belə müasir zamanda, müasir zamanda, müasir zamanda. Yəni xüsusən Yəni bütün ölkələrdə də belədir. Hətta mən sizə deyim ki, baxın, qardaşlar. Yəni kobud şəkildədirsə, Abu Bakırdan aldığımız əqidə ki var, o məsciddən aldığımız əqidə ki var, bu əqidə nə? Bütün ərəb ölkələrini kəs. Məsələn, gedirsən Misrə, hər bir ölkədə məruf olan sələfi cəmaat var. Misrə gedirsən, məruf olan sələfi cəmaat var. Şeyx Muhammed Sadir Əslan, onun yanında olan tələbələr, məscidində olanlar, Hasan Əlbanna, onun yanında olanlar, Hişəm Əlbiyəli, Abdurrahman Əlqadi və qeyriləri. Yəni, məruf da kim Misrə gedir, bir-iki sələfi cəmaat kimdir. Bax, məsələn, biz və ya məsələn gedirsən Küveytə məruf olan sələfi cəmaat var. Qatara məruf olan sələfi cəmaat var. Türkiyəyə məruf olan sələfi cəmaat var. Saudiya, yəni hər yanda belədir. Və bugün kobud şəkildədir. Abu Bakırdan, məsciddən və sizin məsələ Mədinə tələbələrinə aldığımız əqidə var ha. Bu əqidə nə? İstədiyin ölkəyə get, sələfi cəmaatın içərisində dilin uzun, başın dik, üzün axdır. Eyni şey. İndi gəl onlar, eyni şeydir. Heç bir fərq yoxdur. Amma onlar gör, gör, görərdin Misirdə nə vəziyyətdə idilər. Tülkü kimi. Özlərindən başqa heç kəs sələfi görmürlər. Hələ orada da. Burada Mədinə tələbəsinə tən edən, orada sələfi şeyxləri tən edir. Filan kəsdən əqidə götürmək olmaz. Filan kəsdən əqidənin filan sahəsində olar, filan sahəsində olmaz. İki aydır Misrə gəlir, uşa bölüb, bölgə aparır. Olmayan elmi ilə. Olan hadisədə olan şeylər daxil danışır. Allah qorusun. İki aydır Misrə gəlir. İki ay. Uşa, hə, bölgə aparır. Orada da dilləri qısa, üzləri qara, başları aşağı. Hətta o dərəcədə ki, Tunisli, Misirli, Özbək, Məğribdən, Fransadan sələfi qardaşlar biləndə ki, biz Azərbaycanlıyıq, hətta bəzilə ehtiyatla yanaşırdı. Bəzilə biləndə ki, salamatıq, deyirdi ki, bəs onlar kimlərdir? Bizə sual verirlər. Hardan gəliblər? Fikir ver ha. Yəni sən bu əqidəndə axı Lüboy ölkəyə ki, istədiyin ölkəyə. Oran məruf olan sələfi cəmaatı ki var ha. Görəcəksən ki, heç bir fərqin yoxdur. Ürəyin istəyən yerə get ürəyin, ged Yemənə, Şeyx Muqbilin mərkəzinə, tələbələrinin yanına, bu əqidənə. Qardaş, əlhamdülillah, dilin uzun-uzun ağ. Heç bir fərq görməyəcəksən. Və budur məsələ. Hər yerdə doğulan. Hər yanda elə şey. Hətta mən olan bir şey, olan bir şey deyim. Buradan bir neçə qardaş var idi. Konkret bir nəfər var idi. Misirə getməmişdən qabaq mənə də söhbət etmişdi. Və <coughs> təmiz xarab mənhəcin sahibi idi. Təmiz. Hətta deyərdim ki, adam xəstə idi. Yəni özüm söhbətləmişəm, yəni biraz psixoloji cəhətdən də problemlər gördüm onda. Gedib Misrə görüb ki, yox e, axı vəziyyət belə deyil axı. Yaxşı Azərbaycanda söydük. Yaltaqdır, qorxaqdır, yalançıdır, gizlədir. Bəs Misirdəkilər nə oldu? Burada da, yəni görüb ki, bu əqidənə keçsən, qardaş, geri tülkü kimi gəlsin. Gizlədirdilər əxə əqidələrini. İshar etmirdilər. İshar etsə, aydın daha hə, təşkil olmasın axı. Bu da görüb ki, bu gedişini götsəm, yəni gərək belə yaşayıram. Əlhəmdülillah, bu hal Allah subhanə görsün, nasıl tövbə edir. İndi Misirdədir, tövbə edir. Allah həmd olsun. Allah həmd olsun, tövbə edir. Hə, buradan getmiş. Hə, buradan getmiş. İndi, əstəqfirullah, Azərbaycandan gəlib. Tövbə edir. Və başqa bir misal. Burada bizdə bəzi qardaşlar var idi. <coughs> Türkiyədəki sələfi qardaşları dəlil kimi qəbul edirdilər. Bizim tələbələr buraxmışdılar və elə bilirdilər fərq var. Elə olub ki, bu həmin o qardaşlar Türkiyədə hər hansı bir şeyxi çağırıblar, dövrə olub. Hə. Bunlar da gedib, daha doğrusu bunlar Uje bir neçə ayda Türkiyədədirlər. Gediblər Türkiyədəki tələbələrdən elm almağa, türk dilində elm almağa. Bizdəkiləri tərk ediblər. Hə, Qurabada, Quraba cəmiyyətində elm almağa. Və bir dövrə başlayıb, keçən ilin hadisəsidir. Və e, buradan da Azərbaycandan qardaşlar gedib, bir 5-6 tələbə gedib. Bunlar da inciyənlərdir. Küsənlərdir. Azərbaycanda küsüb gəliblər. Görüblər ki, o Türkiyədəki e, tələbələr az qala bunların əlindən öpür. Deməli, şeyx gəlib, şeyxdir, bilməm, Buxarın Şəribiyə, Muslimi, indi özü oxumur axı, yanında bir oxumalıdır. Deməli, təyin ediblər bir Mədinə tələbəsi deməli oxuyan olur. Bir Mədinə tələbəsi azan verir, bir Mədinə tələbəsi namaz qıldırır. Gör ki, bizimkilər idarə edir buranı. Maşallah. Orada tövbə eləyiblər. Yəni elə bilirlər ki, axı, elə bilirlər. Və hətta mən sizə bir şey deyim ki, qardaşlar. Misirdə bu 8 ay olanda bir dəfə orada bəzi <coughs> narazı qardaşlarla söhbətim oldu. Narazı qardaş deyirəm, nə bilim, səmimi görsənirlər belə, Allahu aləm. Amma nəsihət elədim özlərinə ki, e, yəni yəni yaxşı əlamətlər yoxdur sizdə. Xeyir əlamətləri görünmür. Xülasə söhbətin sonunda onlara mən bir söz dedim ki, təxminən onlar 5-6 nəfər idilər. <coughs> Çünki mən belə söhbətlərdən uzaq idim. Deyim, orada elə belə də uzaqam. Belə çay süfrəsində oturub söhbət eləmişdik. Biraz ünsiyyətimiz olan uşaqlar idi. Onlara axırda bir söz dedim. Dedim ki, yəni biz Qahirədə idik, Misirin paytaxtında. Qahirənin də ləqəbi Mədinətül Məəv, minarələr şəhəri. Dünyada içində ən çox məscid olan yeganə şəhərdir. Məsələn, Qaraçuxuru götürsən, Misirdə olsaydı, ölü yeri bir 60 dənə məscid var idi övülür. Yəni, belə bir şəhərdir. Qayıtdım onlara dedim ki, hələ biz yaşadığımız yerdə mikrorayonda məscidlər var idi. Konkret sələfi məscidlər. Konkret hansı ki biz, yəni ki, cəmaatı da sələfi, hər şeyi ilə sələfi, elm dərsləri, halqaları və s. Hətta o məscidləri də hesaba alsa, mən o qardaşlara sual verdim ki, bax artıq neçə ildir buradayıq. Abu Bakır kimi cəmaatı olan ab havası olan bir məscid tapa bilmişsiniz ya yox? Bir ağızdan dedilər ki, yox, tapa da bilməyəcəksiniz. Əxi, Misirdə biz gör nə neyməti itirmişik. Mən orada Abbaqırın Misirlilərin özlərinə ab havasından danışanda dəhşətə gəlirdilər. Yəni, yəni siz bu cəmaatı qurmuşdunuz. Yəni sən hansı dəvəti bəyənmirsən? Axı tam səmimi deyirəm. Misirdə deyirəm, Qahirədə elə yaşadığımız yerdə bəlkə də bir 50 dəfə məsciddə namaz qıldım. Elə neçəsi də yəni konkret sələfi olanlar, çünki biz o məscidləri seçirdik və daimi getdiyimiz də onlardır ən azından cümə cəmaatı belə, səfi belə, ab havası belə, Abbaqrın heç 10 faizi belə deyildi. Ki, Sovet ölkəsinin, Sovet dövründən, yəni o mühitdən, Sovet mühitindən ayrılmış bir ölkədə bir neçə ilin içərisində belə bir ab hava yaratmaq 2-3 nəfərlə, onda da az idi axı tələbələr. Hmm. Və sən dur dünən ki, indi 15 ilə nə olub? Sən gözün kordur, görmürsən və ya görmək istəmirsən, sərf eləmir, sənin problemindir. Axı bu başqa əqidədən bura gətirir, rafizilikdən bura gətirir. Aydın məsələ də başqa e, sələfi var idi ki, gəlsin. Bu cahillikdən dəvət edirsən. Aydın məsələ elə də olub, belə də olub, yəni hər tərəfli. Yəni çox qəribədir axı. Baxın, adi bir son olaraq bir şey qeyd edeyim bu dəvətdə. Məsələn, <clears throat> bu gün e, Azərbaycanda olmayan firqə yoxdur. Bəlkə başqa ərəb ölkələrində yoxdursa da Azərbaycanda var. Hamısına savaşan, mübarizə aparan kimdir? Sələflər. Sələf. İstəyir sufisi olsun, nurcusu olsun, Qur'anı olsun, hədis inkarçısı olsun, özünü peyğəmbər elan edən olsun, rafisi olsun. Kim olur? Kim olur olsun, hamısı ilə yəni savaşan bizi və hamısının da savaşdığı bizi. Həmsinin də onların səfində durub kimlər? Təkfir cəmaatı, hə? Xavar zehniyyətdə olan insanlardır. Onların da savaşdığı bizi. Onlardan birini görmüsən, rafislərlə savaşsın. Görmüsən cahillərlə savaşsın, namaz qılmayanlarla, pirə gedənlərlə, dəvət və s. bəyabki dediyim məsələlər. Heç nə. Yapışıb məndən. Mən ki namaz qılıram, mən ki tohid əhliyəm, bıraq da məni. Ged işinlə məşğul ol. Yox, nə danışırsan? Cəmaatı parçalamalıdır axı. İstədiyini almalıdır. Axı bu şeytanlıqdır. Ən, sən necə bunu görmürsən? Bu nəyin misalıdır? Allah Azəbə gələn bu ayəsinin. Allah Subhanahu taala o zaman ki bəyan edir ki, bu Qur'anı nə üçün nazil edib, kitabları e, və rasulları, rasulu nə üçün göndərib? Liyuxricənnas minəz-zulumati ilan-nur. İnsanları zülmətlərdən nura çıxarmaq üçün. Allah Subhanahu taala zülmətləri cəndə nuru təqdim edir. Bu daima da belə olur. İndi də belədir. Batil əhli çox da haqq hissədir. Allah razı olsun. Şu an şu an su var.